Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate Ceresc Mânghiatorule, Duhul adevărului, care pretutine și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi,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 acum și pururea și în vecii vecilor. Oh. fierbinte sprijinitorul nostru, te rugăm, Cel ce a stătător al cetelor drept, celor Tu ești, Ioane, prorocule, că lucind, cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta, și cu fierbințeală și dragoste te măresc și zic către Tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te cădere de pieire demonilor, bucură-te ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te dădătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul, bucură-te prea cinstite, înainte mergătorule Ioane. Bucură! cinstite, înainte mergătorule Ioane. Văzând toți prea luminată vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută străinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului, ai grăit așa Aleluia! Aleluia! Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ce rugăciune cu cântare aducem ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei cele neobișnuite, Bucură-te, plinirea multă lumină, Bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos, Bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, Bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților tăi, Bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te minune mult mărită de îngeri, bucură-te cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te povață și lumină orbilor, bucură-te prea cinstite, înainte mergătorule Ioane. Bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule Ioane. Putere din cer, Ioane, prorocule, dăruiește nouă celor ce lăudăm fricoșătoarea și uimitoarea ta minune, cea purtătoare de lumină, și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor celor ce cu credință cântă lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Toată lumea te are pe tine mare apărător și bun ajutor într-o nevoie, pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor și grabnic izbăvitor te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta daruri ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte, dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte, risipitor de vrăjmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, Bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonește la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul, bucură-te prea cinstite, înainte mergătorule Ioane. Bucură-te prea cinstite, înainte mergătorule Ioane. Din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și bucurie să vârșesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, prorocule și botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce laudă pe Dumnezeu cu cântarea Aliluia! Aliluia! mare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți grăinții așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, Bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prea luminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor prea mărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților! Bucură-te, ajutătorul celor lipsiți! Bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule Ioane! Bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule Ioane! Domnule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință, pentru aceea cântăm lui Dumnezeu așa, Aliluia! Aliluia! căutau fiii oamenilor prorocule, cinstită mâna ta când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat, și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a ție așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos, bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te, doctore luminat al bolnavilor, bucură-te gonitorul cel înfricoșător al demonilor, bucură-te frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos, bucură-te loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu, bucură-te minunea minunilor cu multă mărire, bucură-te dare cinstită cu multă dăruire, bucură-te vas duhovnicesc prea luminat, bucură-te comara darului cea prea cinstită, bucură-te, luminătorul al măriților mucenici, bucură-te, podoava cea cinstită a preoților, bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule Ioane. Bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule Ioane. Tău cel Dumnezeiesc, tăindu-ți se Ioane, prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii, văzând tăierea ta, tânguindu-se, au cântat lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia! ai zis, nu sunt vrednic a dezliga curerile de la picioarele celui ce vine după mine, s-au înfricoșat toți auzind acestea, până când au văzut pe acela botezat și cântând au grăit către tine unele ca acestea. Bucură-te, mărgăritar, de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea luminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie mult luminoasă, bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule Ioane. Bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat pe tine, Ioane, lumea, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhierei, că se spăimântează toți cunoscându-ți viața ta cea nematerialnică și de aceea cântă lui Dumnezeu, Aliluia! Oh, oh, oh, oh. oh. făptură nouă, stăpânul tuturor, prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine, unele ca acestea. Bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te de sfătarea și bucuria dreptcredincioșilor, bucură-te, trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, crin, cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, pierzătorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bunăsuirea credincioșilor, bucură-te prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te prin care se închină cele de sus. Bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule Ioane! Bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule străină dacă a văzut Zaharia pentru tine fiul lui Ioane, prorocule, s-a spăimântat când a văzut pe Gavril, de a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut și îndată a cântat lui Dumnezeu, Aleluia! Aleluia! totul ești Tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin Tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și lăudându-Te te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te vas cinstit al Domnului, bucură-te cântare în a Stăpânului, bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăști râul înțelepciunii, bucură-te săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te prin care ne-am luminat toți, bucură-te prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăști luminarea dreptei credințe, bucură-te prea cinstite, înainte mergătorule Ioane. Bucură-te prea cinstite, înainte mergătorule sa Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Isus venind către dânsa la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit, Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi care cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! că au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa. Bucură-te, tănuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, razem și tărie, măritorilor ocrâmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domne, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune, bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor, bucură-te, arătătorul minunilor celor multe, bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule Ioane. Bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către Tine la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, ca ai îndrăznire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi pe cei ce cu dragoste îi cântă Lui. Aleluia! Aleluia! oamenilor, Sfinte Ioane și tur nebiruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război, bucură-te Cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te crin iubitor de mir al mirosului celui de taină, bucură-te trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izborăște râul vindecării, bucură-te că din tine curg pârai minunate, bucură-te steaua care luminezi lumea, bucură-te lumina care luminezi cele întunecate, bucură-te umblarea și tăria șchiopilor, bucură-te povața și lumina orbilor. Bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule Ioane. Bucură-te, prea cinstite, înainte Sfinte Botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc, nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale, pe care le dăruiești nouă celor ce cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! de lumină și dumnezeiescule Ioane, prorocule, cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție rugăciuni și graiuri ca acestea. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorule al multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți, bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniți, bucură-te, întărirea cea preamărită și minunată a credincioșilor, bucură-te, prorocia și îngrădirea de apărare a bisericilor, bucură-te că celor ce noată Tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctor celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nestricăcioase, bucură-te țarină a pomilor celor înfloriți, bucură-te rădăcină din odraslă pururea vie, bucură-te prea cinstite, înainte mergătorule Ioane. Bucură-te prea cinstite, Înainte mergătorule Ioane, Sfinte botezătorule, dă dar dumnezeiesc din cer cântăreților tăi, că luminezi ca o făclie prea luminată pe cei credincioși, și arzi pe cei ce nu cântă cinstitei tale biserici și lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! se luminează credincioșii de a ta vedere, lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos dumnezeiesc și stăpânesc, botezătorule sfinte, miresmez, sfințind pe cei ce te laudă pe tine, cu fierbințeală și-ți cântă așa. Bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, Bucură-te, vasul cel iubitor de mir, îngerilor și oamenilor! Bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor! Bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor! Bucură-te, pecetea celor două testamente! Bucură-te că izbăvești din nevoi pe cei robiți! Bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor! bucură-te, floarea cea prea frumoasă a dreptei credințe, bucură-te, mirul celor cu bun dar. Bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule Ioane. Bucură-te, prea cinstite, înainte dulceața lumii, frumusețea cerului ci-am pătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul cel ce va să fie pe cei ce te laudă cu credință, cântând lui Dumnezeu, Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Daniel, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! că ne rugăm pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmâitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata țării, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! ne rugăm pentru toți frații noștri cei întru Hristos și pentru toți dreptmăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Amin.